شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا واصدح بالقرآن غرد يا شمن الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه Abortos أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب i kontracepcija. أتاك يا ربي عبدك بالذنب Predavač Hafiz Senajd Zajmović. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Nisam navikao da me oslovljavaju profesor, evo, to skoro sam postao neki profesor. Najviše volim kad me zovu Hafiz. to je najčasnije što, što nosim u sebi. E, mi smo se večeras okupili, e, dragi poštovani slušalci, da, da progovorimo nešto o jednoj nesvakidašnjoj temi. Nesvakidašnjoj teme ako je pogledamo iz aspekta i prizme islama kako stoji o abortusu i kontracepciji, s tim što bi ja i dodao, ako se slažete, još jednu temu kratku. Sve tri su kratke, pokušavat ćemo što kratki, kraći da budemo. E, ovu treću bi e, naslovio kao sterilnost i liječenje od sterilnosti. Jedan također od velikih problema danas. E, ja danas govorim o temama koje su čisto medicinske prirode. I možda je trebao da bude večeras ovdje i ljekar jedan, jedan. kao što smo gore u studijenskim domovima u Sarajevu govorili, ja i jedan ljekar, ginekologa, kušer, e, gospodin Farid Goralija, i tad je to bilo potpuno, jel? ja bi pričao sa aspekta islama, on bi pričao sa aspekta medicine i onda bi to bilo zaokruženo kao cjelina. Međutim, ja sam zagovornik da o ovim temama treba da govore i islamolozi kao što govore i ginekolozi, odnosno medicinari. E, jer samo po meni, samo dobar e, islamolog može biti osoba koja poznaje i medicinu, ukoliko govori o medicinskim stvarima. Kao što dobar medicinar jeste onaj koji govori i koji poznaje i islam po ovim istim pitanjima. Znači, kada govorimo o abortusu i kada govorimo o kontracepciji i sterilnosti, mislim da treba da ih poznaju i vjera i medicina, koliko je to razdvojeno. Danas je to, nažalost, razdvojeno. Razvojena je država od vjere, razvojena je medicina od vjere, razdvojena je sve od vjere. Sve živo, vjeru smo stavili u stranu, a ona nam jedina daje i nudi odgovore na sva pitanja u našem životu. I to je veliki problem. Meni je žao što večeras ne vidim one sa ulice tamo koji možda rade ovo o čemu ćemo mi pričati večeras, a ne vas ovdje koji ste e, koliko toliko, hvala Bogu, već u vjeri i koji, koji, kojima ova pitanja možda i neće biti toliko strana. Naime, krenimo redom. Krenimo prvo od abortusa. Abortus, i znamo, to je jedan od velikih, velikih problema današnjice. Velikih problema. Kako u svijetu, tako i kod nas, bošnjaka, nažalost. Nekada su Arapi, čuli ste Arapi i to se spominje u Koranu, ubijali živu žensku djecu zakopavajući ih jel, u zemlju. I mi to smatramo gnusnim zločinom. I Kur'an je to osudio. mel udetu Jel, kada ona živo zakopana djevojčica bude upitan zašto je zakopana. I slijedi velika kazna, ogromna kazna za onoga koji je to uradio. Oni su sada zakopavali živu žensku djecu. I to je bio neznatan broj, nije to bilo godišnje možda nekoliko hiljada mi danas, jel tako, gledajući na njihov ovaj zločin, činimo daleko veće zločine. Mi danas e, e, milijone i milijone ubijamo, samo ne samo sa žensku djecu, nego ubijamo i mušku i žensku djecu. Čime putem ovih namjernih pobačaja, odnosno putem abortusa. Jedan podatak koji, s kojim možemo početi jeste da se godišnje u svijetu izvrši 70 milijuna namjernih pobačaja. 70 milijuna namjernih pobačaja gdje je Amerika svakako prednjačio tako oko 2 milijuna je samo u Americi, 2 milijuna u Europi, u samoj Španiji i Portugal je 2 milijuna, iako čini sastavni dio Europe. E, zatim na zemlje trećega svijeta otpada više od polovine ovoga, ovoga, ove cifre. 70 milijuna djece se ubije na koji način putem pobačaja. Bosna i Hercegovina gdje je tu? I Bosna i Hercegovina nije daleko. Podatak u ratu je bio da je broj rođene, živo rođene djece i broj poblačene djece je bio isti. I danas je mala razlika, sasvim mala razlika, čak kaže ovaj doktor Ferid Vralija, kaže da, da se radi opet o istom, o istom odnosu. Broj pobačene djece i broj živo rođene djece je u Bosni i Hercegovini isto. 93. i 4. godine kažu da je taj broj, da je broj pobačene djece bio iznad broja živo rođene djece. Šta nam to govori? Govori da je u Bosni i Hercegovini došlo do poremećaja moralnih vrijednosti, kao i u čitavom svijetu. Ovo je proizvelo prije svega pretjerana seksualna sloboda, e, pad morala, poremećaj vrijednosti e, kod čovjeka i tako dalje. I sve to utiče, utiče na čovjeka. Ne govorimo o pornografiji, ne govorimo o nasilnoj pornografiji jer na televiziji. Zatim o pospješivanju njenoj svakodnevno u školama, na ulicama, u kafićima i tako dalje. Sve se okrenulo opački. I odate dolazi ubijanja ove djece. odate dolazi ubijanja ove djece. Kada bismo htjeli definisati abortus, abortus medicinski kazano je prekid trudnoće, odnosno izlazak sastavaka gravidne materice prije 28. sedmice. To je otprilike i početak sedmog mjesta trudnoće. Nakon toga to više nije abortus, jel, ako dijete se čak i namjerno pobaci, tako da to više nije pobačaj, to je to, je, to se zove e, normalan porođaj. Oni se dijeli na spontane i namjerne. Spontani znamo koliko dođe do, do nekoga poremećaja u organizmu majke, u organizmu razvoja djeteta, u hormonalnom poremećaju i tako dalje. Mi nećemo govoriti o spontanom povrću. Nas interesuje ovdje namjerni povrćaj za koji smo rekli da je jedan od velikih i glavnih problema u čitavom svijetu. Uzrok tome nabrojali smo neki od uzroka, a, poslanik alaih sa je nagovijestio ovo vrijeme. Poslušajmo tri hadisa koja govore o ovome vremenu. Kada on kaže, neće nastupiti sudnji dan, sve dok ljudi ne počnu javno činiti zinalog po ulicama poput životinja. Već smo blizu. Mi sad gledamo ovo u Bosni. U Bosni još uvijek, hvala Bogu, nije, nije, nismo do te mjere došli da se, da se javno na ulicama čini. Mada je jako, jako blizu. U drugom hadis kaže, sudnji dan će nastupiti kada u pol bijela dana vidite ženu da bludniči, a da to niko i ne pokušava spriječiti. I treći hadis kaže, kada se približi sudnji dan, čovjek će biti lakše i bolje da odgaja mladunče lava nego li rođeno dijete. Danas je najteže odgojiti svoje dijete. Vi ovdje ne znam jeste li oženjeni ili niste, pretpostavljam da niste. E, sutra će tako vode imati djecu. I sada ovo što vi preživljavate i stvari e, koje vas izazivaju, E, na, na koje se možda gadite, a neki od vas možda i privlače, nažalost, te stvari i možda su neki čak zašli u taj grijeh, sutra ćete biti u situaciji da svoju djecu odvraćate od toga. Biće vam jako teško, bit će vam teško čupati tu djecu. To je taj period kad će mladunče lava, koji je simbol snage, simbol otpora, biti lakše odgojiti nego svoje rođeno djete. Zašto? Zato što je jako puno izazova. Puno izazova. Tu je televizija, tu je škola, tu je ulica, tu su tu je muzika, tu je milion, milion stvari koje ruše i kvare naš moral. Od ove cifre koje sam spomenuli, zapamte, 70 miliona pobačaja godišnje, 70 miliona pobačaja godišnje, uglavnom se tajno, tajno se izvode, jel, ti pobačaje, što uzrokuje veliku smrtnost kod žena. Pogledajte sada, na 10.000 žena, hiljada žena biva mrtva. Oprostite, na sto hiljada žena, hiljadu žena je mrtvih. Zašto? Zato što uglavnom se ti pobačaje, ukoliko se tajno izvode, e, vrše nesteriliziranim priborom, što dovodi do, do, do, e, smrtnosti putem zagađenja spolnog organa, putem zaraze, putem širenja bakterija i tako dalje. Zatim dovodi do rasti oboljenja gentalnog aparata, zatim do starilnosti, do sterilnosti, do krvarenja, zapaljenja u materici, karlici i van materični, trudnoća, zatim ponovljeni pobačaj. Često puta se žena koja jednom pobaci, jednom pobaci, e, sljedeći puta ako zatrudni, desit će se ponovo pobačaj i tako jedan za drugim. Znači mala je mogućnost ukoliko žena jednom pobaci da sljedeći puta e, donese zdravo i živo dijete. Zatim dešavaju se često van materične trudnoće, što je velika opasnost. Velika opasnost po, djevojku, odnosno buduću majku, zbog čega možda neće imati djeci. Može se čitav život kajati zbog jednoga svoga grijeha, zbog par trenutaka koje je provela u tom grijehu. I da se pri tome još ne koriste i kontraceptivna sredstva, broj ovih pobačaja i ove cifre 70 milijuna bio bi daleko veći. Znači, zahvaljujući korištenju kontraceptivnih sredstava, čija upotreba danas jako raširena, ovaj broj je 70 milijuna, a da nema njih, ovaj broj bi bio mnogo, mnogo veći. E, recimo, zapadni svijet na putu pronalaska rješenja, on sada u velikom problemu, jel? šta sad raditi? Veliki broj pobačaja i zakoniti i nezakoniti, jer neke zemlje su dozvole, neke nisu. Oni uvode seksualno obrazovanje u osnovne škole. I to je u redu to bi trebali i mi u Bosni i Hercegovini da imamo. Samo na način kako to vjera propisuje da to seksualno obrazovanje bude, jel? Međutim, on se uvodi seksualno obrazovanje i na tom času seksualnog obrazovanja podučavaju djecu kako se zaštititi od trudnoći i kako izbjeći, izbjeći e, namjerni pobačaj. Znači, kako se zaštititi, kako upotrijebiti kontraceptivna sredstva, koja su najbolja, najefikasnija i kako spriječiti onaj začeće. Pogledajte, to je jedan paradoks, jel? Eh, umjesto da liječe, da liječe stvarni problem i da uče tu djecu kako, eh, kako izbjeći spolni odnos prije, prije braka i kako ga izbjeći čak i u braku sa drugom osobom, eh, oni uče djecu kako koristiti ova kontraceptivna sredstva, a ni u jednom trenutku ne govore o tome da se izbjegnu i sami ti spolni odnosi. nas ovdje nakon i medicinski podatak. je staviti s vama po ovom pitanju. Odmah da kažemo, Islam cijeni čovjeka iznad svega. Islam cijeni onaj fetus tek zač, začeti i e, on, je, on je uzvišen, uzvišen kod Allaha Žršanu. Isto kao i čovjek iz kojeg će se on kasnije razviti. Jel? Allah Žršanu kaže, vola kad kerremna Adama, mi smo odlikovali čovjeka na svim što postoji. On je najodlikovanije biće. Znači, pođimo od toga, Islam ga jako cijeni. Zatim one najodabranije biće, nikada ga Kur'an ne ponižava ni na jednom mjestu, osim ako sam sebe on ponizi. Čime se ponizi? Oda se grijehu, oda se nevjerstvu. Tada ga i Kur'an ponižava. Osudio je zakopavanje žive ženske djece e, koje su Arapi radili u doba džahilijeta, a je zabranio je, u isto vrijeme je zabranio da ubijamo djecu iz straha hoće li imati šta jeste. Jeli, oni koji imaju puno djece pa ubiju sljedeće dijete, pobačajem ili na neki drugi način, plašeći se da neće imati šta jest. Kur'an kaže, vola taktulu hašete im lak ne ubijajte svoj djecu iz straha od neimaštine. Pogledajte, na osnovu ovih stvari možemo doći do podjeli Islam, Islam, e, e, Islam dijeli pitanje pobačaja na, na dvije vrste. Jer pobačaj koji se izvrši nakon udahnjivanja duše, i pobačaj koji se izvrši prije udahnjivanja duše. Kada bio udahnjivanje duše u čovjeka? Svi smo mi bili ona sperma jednoga, jednoga dana, svi smo bili sperma u, oc, u kičmi našega oca. I ta sperma se spojila sa jajnom ćelijom naše majke. Jel tako? Pa smo se začeli mi isto. Pa smo živjeli jedan period kao biljke i onda nam je udahnuta duša od uzvišnjog Allah Ta duša koja, je, koja i čini nas ljudima, čini nas ovim što jesmo, biva udahnuta u četvrtom mjesecu trudnoći. Majke koje su zatrudnjivale, znajte dobro, tada ona osjeća pokrete djeteta, tada dijete kontroliše sve pokrete, do tada i nije kontrolisao. Znači, u četvrtom mjesecu je udahnuta duša, tada je plod potpuno živ, tada je on već insan, iako još uvijek nije izašao. Svi islamski pravnici se slažu, znači stav islama je po tom pitanju da je zabranjeno bilo kakvo nanošenje zla tom djetetu, odnosno vršenje pobačaja. Jer se to tada smatra ubistvom odrasle osobe. Znači na istom je nivou kao i ubistvo odrasle osobe u četvrtom mjesecu. Nažalost, mi gledamo svašta. Ona kada je pobacila u petom mjesecu, ona u četvrtom i pol, ona u četvrtom mjesecu, tako da je dijete već potpuno živo. To je ubistvo isto kao što je ubistvo ubiti čovjeka u 20. godini i tako dalje. <clears throat> Jedino kada je dozvoljeno izvršiti pobačaj jeste ukoliko se, eh, ukoliko ljekar, povjerljiv ljekar utvrdi da ostanak ploda u utrobi majke će prouzrokovati smrt majke. Znači jedino u ovom slučaju je dozvoljeno pobaciti ako prijeti opasnost po život majke i ni u kom drugom slučaju. Nema slučaja kada bi bilo dozvoljeno eh, eh, ubiti majku radi djeteta, ne postoji ni jedan slučaj. Neki ljekari kažu to je kasna trudnoća koja dovodi do zatrovanja trudnoći. Kao tad bi trebalo majku ubiti da bi se spasio plod. Međutim, ni tada ne treba majku ubiti jer, jer može se izvršiti, izvršiti e, rani porođaj, jel? Prije, e, prije, vremeni porođaj i tako time, time spasti i dijete, a majka će živjeti do onoga roka, roka dokle je odredio uzvišenja Allah Žešanu bolesti kao što njemačke ospice, čuli se njemačke ospice, e, zatim liječenje putem hemijskog zračenja, pretjerano konzumiranje lijekova i tako dalje, e, e, isto, ne smije biti razlogom ubistva majke radi spašenja djeteta. Znači da sumiramo, ni u kom slučaju nije dozvoljeno ubiti majku radi djeteta, ali je dozvoljeno pobasti djeta ukoliko prijeti opasnost po život majki. Neko će kazati, a malformisana djeca, za koju se utvrdi jel, putem ultrazvuka, laparaskopa i drugih aparata e, dijete nema uha, dijete nema oka, ono dijete nema ruke, ne daj Bože nikome, tako? E, tu djecu zovemo malformisanima, tako? Ukoliko se utvrdi, znači dok je još utrv majke da je malformisano, da li i tada smijemo posegnuti za pobačaje? Da li smijemo pobasti dijete zato što bojimo se da će nam se roditi malformisano? Pogledajte koliko islam cijeni čovjeka. Islam ni u tom slučaju ne dozvoljava. Neko će kazati, pa rod će mi se i će, znaš, bolje da mu ja već prije što se rodi oduzmem život. <clears throat> E u tome jest razlika. U tome jest razlika. Znači, e, posezati za nečim, za, nečim životom koji će svakako kratko živjeti, prije nego što mu Allah Rešanu e, oduzme život je grijeh. A ako dozvolimo da se dijete rodi, malformisana djeca u 70% slučajeva umiru svakako, Allah šan mu je odredio možda još mjesec, dva, godinu dana i tako dalje da živi, pustimo ga nek živi taj određeni period i riješimo se tako. Jer ćemo protivno, ako mi oduzmemo život, biti krivi za još jedan život, biti krivi za ubistvo čovjeka. Znači, ni u tom slučaju. Neko kaže, dobra, silovane žene u toku rata. Vi znate, nažalost, da su mnoge naše majke, sestre, kćerke i tako dalje, silovane od strane četnika. Allah ih prokleo i na ovom i na budućem svijetu. E, mi znamo da je to zločin, veliki zločin što su ga počinili i žalimo te majke, žao nam ih i tako dalje. E, međutim, Islam im ne dozvoljava ni u tom slučaju da pobači, iako su to četnička, četnička djeca. Ne smiju pobaciti ni tu djecu. Zašto? Zato što ono dijete nije krivo za taj čin. Najmanje je ono krivo. Kriv je taj četnik, jel tako dalje. Kriva je majka, može što se nije čuvala. Mada nju ne možemo, jel tako, kriviti toliko koliko ovoga četnika. Ali dijete nije krivo. Jer mi znamo da se po islamu djeca sva rađaju u islamu. Jel da znate za onaj hadis? Svako dijete se rodi u islamu. Pa ga, kaže, njegovi roditelji učine kršćaninom, jevrejom ili vatropoklonikom. Možda će od toga rođenoga djeteta od toga rođenog djeca biti sutra uzoriti vjernik, biti dobar čovjek od koristi i vjeri i društvu. I zato ne smijemo posegnuti za tim. U onom slučaju smo posegnuli ukoliko je opasnost po život majke. Zašto? Zato što po općim pravilima islama biramo između dvije štete i biramo manju štetu. Manja šteta je tako ubiti dijete nego majku. Zašto? Zato što je život majke utvrđen. Već postoji taj život. Dok život djeteta nije 100% posto realnost kao što je život majke. Majke ima prava i obaveze, dijete ovo koje još nije rođeno nema prava i obaveza. Majka je tu porodice dok ovo dijete još uvijek ništa nije. I zato je ubiti dijete manja šteta nego ubiti majka. Ali to samo kada, u slučaju rekli smo, kada prijeti opasnost po život majke. To kad se radi o a, e, pobačaju nakon udahnjivanja duše. Imamo pobačaj prije udahnjivanja duše. Nek smo sperma se sastala sa jajnom ćelijom majke i formirao se zigot, jel da? Formirao se zigot. E, I on se implantirao u zid materice i dobili smo zaklačak grudu mesa, somite i tako dalje. E, kakav je život toga, toga, e, toga zigota prije udahnjivanja duše? Vi ste ga možda vidjeli na mnogim slikama. Koliko je došla do vas i ona knjiga koju smo prevali, skoro je izašla stvaranje razvoj čovjeka u svijetu Kur'ana. Vidite ga tamo kao punoglavac. Čuli se za punoglavca, možda ste vidjeli. Tako izgleda dijete u tom periodu. Da li je ono život tada, ima li život tada i da li, je, da li ga možemo e, e, klasificirati e, u, vrstu ljudi, jel? Ili u vrstu biljaka. Ibn Kajim, čuli ste možda za Ibn Kajima od Džavzije, živio u osmom vijeku po On ga opisuje ovako i kaže Njegov, njegovi pokreti su kretnje razvoja i napajanja poput biljke, ali se isti ne odvijaju njegovom voljom. Pazite, njegovi pokreti i razvoj su poput biljke. Znači, dijete prije odahnjivanja duše je poput biljke. Poput biljke. Znači, nije, još uvijek nema, nema duše, ali da li to znači ako nema duše da i nije živo? i da ga smijemo ubiti ja, prije četvrtoga mjeseca. O tome je dosta Islam raspravljao. Islam nije zanemario ni jednu oblast života ljudskoga, pa nije zanemario ni ovome. Mnogi, mnogi učenjaci, islamski pravnici smatraju da je i pobačaj prije udahnjivanja duše zabranjen e, isto kao što je i pobačaj nakon udahnjivanja duše. Zašto? Zato što život, evo sad i po medicini, život počinje kada? Kada se jajna ćelija i spermatozoid spoje i kada se formira zigot, a to je otprilike šesti dan nakon spolnog odnosa, nakon ulaska sperme u rodnicu, u žene. Znači šesti dan nakon ulaska sperme u rodnicu, u matericu, nastaje život. I svaki pokušaj, pokušaj pobačaja je ravan istom pobačaju nakon udahnjivanja duše. Znači zabranjeno i tada. I ostaje nam da je dozvoljeno kada opet samo u slučaju nužde, a ta nužda se odnosi na majku, znači koliko prijeti opasnost, opasnost po njen život. I što je interesantno, u ovome se slaže sve vjere. I pratite na televiziji koliko se katoličanstvo i sam, sam papa bori protiv e, legalizacije pobačaja, pogotovo namjerni pobačaja. Jedino su protestanti u tome otišli i oni su postali fleksibilni pa dozvoljavaju i ono što niko živ ne dozvoljava. Što bi na kraju mogli izvesti jedan zaključak po pitanju abortusa, da poziv u dozvoljenost pobačaja i ovi razni e, razne organizacije po čitavom svijetu koje pozivaju u dozvoljenost pobačaja nije ništa drugo nego poziv u nemoral i razvrat, a kriju se samo iza toga. Šta je to drugo? Znači, ako dozvolim pobačaj, dozvolio sam djevojki, dozvolio sam djevojke da nesmetano e, jele, bludniči, da nesmetano vrši razvrat i tako dalje. To je taj poziv. Nikako ga drugačije ne možemo karakterisati. Jer je on protiv čovjeka. Protiv čovjeka u suštini. To bi bilo o abortusu. Pređemo na drugu temu, isto tako usko vezano, kontraceptivna sredstva. Čuli ste svi za njih. Odmah da kažemo, kontracept, ne postoji ni jedno kontraceptivno sredstvo 100% efikasno da može spriječiti trudnoću. Zapamte ovo dobro. Zašto? Zato ako, e, što, ako bismo rekli i tvrdili da postoji 100% efikasno sredstvo koje može spriječiti trudnoću, miješali bi se u Božiju kompetenciju, u Allahu Žešanu kompetenciju. Jer Allah Žešanu, ako je sposoban, a sposoban je, da, da čovjeka stvori bez oca, kao što je Isa a.s. stvorio, kao što je Adem a.s. stvorio, on je sposoban da i onda kada naj, najefikasnije sredstvo upotrijebimo, da spriječimo začeće, Allah Žešanu ga može prokrenuti i učiniti drugačiji. Tako. Zašto? Zato što ono ajetu kaže i zaista on može kada nešto hoće samo zato rekne budi i ono budi. U hadisu kaže kada Allah odluči da nešto stvori, ništa ga u tome ne može spriječiti. I mi, ukoliko smo muslimani, ukoliko smo vjernici, moramo u to vjerovati. Kontraceptivna sredstva, čija je upotreba danas jako raširena, u osnovi se dijeli na dvije vrste. Na, prva vrsta je ili grupa su sredstva koja imaju za cilj sprečavanje ulaska sperme u rodnicu materice rodnicu žene. To je sprečavanje sastajanja muške sperme i ženske jajne ćelije, znači sprečavanje zigota. To je prva vrsta. Imamo druga vrsta sredstava, to su oni koji imaju za cilj sprečavanje razvoja već formiranog zigota. Znači, to su te dvije vrste. Prva vrsta je dozvoljena. Prva vrsta to su ona sredstva koja imaju za cilj spriječiti ulazak spermatozoida i sastajanje sa jajnom ćelijom, formiranje zigota jesu dozvoljena ukoliko motiv njihove upotrebe ne bude jedno od troje, a to je da bojazan da se e, bojazan da za nafaku, boja, ako se bojimo da to dijete koje se začne sutra neće imati šta jesti, pa zato postignemo za sprečavanjem njegovog začeća. Zatim bojazan odrađanja samo ženske djece, kao što je postojalo prije kod naših stari i kao što postoji i danas, nažalost, kod mnogih naših ljudi, jel tako, ukoliko se rodi žensko dijete, odmah kuku u meni, jel? Što će mi samo ženska djeca, nemam nasljednika i tako dalje. Ukoliko to bude motiv pokušaja sprečavanja začeća, u to slučaju nije dozvoljeno koristiti ova kontraceptivna sredstva. I imamo e, treći motiv koji ne smije također biti jeste da žena izbjegava trudnoću zbog pretjerane brige za čistoćom pre, previše je, eto, ona čista, ona, ona se gadi na, na onaj porod njoj, njoj se gadi nifa, cijelo ono, poslije poroda i tako dalje, krvi e, i ostale stvari. Ukoliko je to bude motiv, pa pokuša spriječiti začeće, znači nije dozvoljeno. E, u ta sredstva, u ta dozvoljena sredstva, spada na prvo mjesto sprečavanje ulaska spermatozoida u grlić materice na jedan sljedeći način. To je putem e, spolnog odnosa izvan rodnice, zatim upotrebom e, diafragme upotrebom e, kondoma i drugih sličnih stvari. Drugo sredstvo također dozvoljeno po islamu, koliko im ovo nije motiv što smo nabrojali, jeste planiranje koitusa, znači planiranje spolnog odnosa da bude neposredno pred menstruaciju i neposredno odmah poslije menstruacije. Tako da se izbjegne e, sredina prilike između menstrua, dvije menstruacije, 14. dan kada biva ovulacija, kada ženska jajna ćelija silazi iz jajnika, e, da se izbjegne taj period. I to je e, dosta efikasno sredstvo začeća, mada nije sprečavanje začeća, mada ni ono nije 100% sigurno. Treće je sredstvo sprečavanja ili kontracepcije jeste dojenje. Po islamu majka doji koliko? Doji dvije godine, ali tako? u te dvije godine mala je mogućnost, ako doji redovno, da će zatrudnjeti. I to je dosta efikasno sredstvo sprečavanja začeća. ja Imamo zatim četvrto sredstvo jeste prekidanje snošaja. Prekidanje snošaja je poznato još iz vremena poslanika ali sad nam i ashaba koji su na dozvolu poslanika ali sad nam prekidali snošaj. O čemu se radi? E, muž, muž prilazi ženi na uobičajen način, ali prije ejakulacije prekine snošaj te ejakulaciju dovrši izvan rodnice. To se zove prekidanjem snošaja. A dozvoljeno je hadisima mnogim, između kojih je i ovaj, dozvoljeno vam je da prekidate snošaj, Allah je već stvorio sva stvorenja. Znači, vi, vi pokušavajte, ali Allah je već stvorio sva stvorenja. Neko će od vas pitati, pa dobro, koja je onda... E, zašto da prekidamo što ako Allah je stvorio Znači, nema, nema smisla. Koji je smisao to prekidanje? Možemo postaviti kontra pitanje koji je smisao kada oboliš poduzimanja svoga liječenja ako Allah već odredio hoćeš se izliječiti ili nećeš se izliječiti. Znači šta je na nama? Na nama je, postoji ona uzročno posljedična veza. Na nama je da poduzimamo sve sa svoje strane, da učinimo što može. Allah je odredio šta će i kako će biti. متصل بيننا في الحل والسفر أنت في نفسي دون نفسي أنت في سمعي وفي بصري وإذا ما الدهر فرقنا